السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Bijaše veoma sitan i mršav, raščupane i neizgledne kose, tako da, ko bi ga vidio, bojao bi se, pogled sklanjao, ali i pored tog prvog utiska, on sam lično je ubio stotinu mušrika u pojedinačnim dvobojima, a da ne spominjem one koje je pobio u toku brojnih bitaka u kojima je učestvovao. To je hrabri i neustrašivi borac za kojeg je halifa Omer El Faruk pisao svim svojim namjesnicima da ga nipošto ne postavljaju za komandanta neke muslimanske vojske, bojeći se da ih on svojim herojstvom ne dovede u uništenje. To je Berra ibn Malik el Ensari, brat Enesa ibn Malika, sluge i pratioca Allahovog poslanika sallallahu alaihi vesellem. يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني شقراء نادت ويك صخر دلني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العيد وصل العيد بالنار ولا مخزني فأجبتها مهلا فإني قادم قادم وعزيمتي معقودة لن تنتني فأجبتها مهلا فإني قادم قادم وعزيمتي معقودة لن تنتني سأصب ألوان العذاب عليهم I kada bi pokušali da vam prepričamo sve o junaštvu i hrabrosti Berra ibn Malika, trebalo bi nam mnogo vremena i prostora. Zbog toga ćemo vam navesti samo jednu od brojnih priča o njegovoj hrabrosti, a ona će vam dati predstavu i o ostalim slučajevima. Ova priča počinje u prvim satima nakon smrti časnog Allahovog poslanika i njegovog preseljenja u najodabranije društvo, kada brojna beduinska plemena počeše u skupinama napuštati Allahovu vjeru, isto kao što su u skupinama u islam i ulazile. Za kratko vrijeme u islamu ostaše samo stanovnici Meke, Medine i Taifa, i neka razbacana plemena čija srca Allah učvrsti na imanu i pravom putu. وأرى الشهادة تستثير مكامني شقراء نادى ويك فخر دلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني شقراء نادت ويك فخر دلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني خليفة أبو بكر Es Sidik, neka je Allah zadovoljan njime, poput postojanog brda čvrsto i odlučno se suprotstavi ovoj slijepoj krvavoj smutnji. Opremi od Ensarija i Muhađira 11 vojski i uruči komandantima ovih vojski 11 bajraka, te ih odasla u razne krajeve Arabijskog poluostrva, da otpadnike od vjere vrati na put istine pravde, te da ove koji to odbijaju oštricom sablje povrate na pravi put najopasniji i najodabraniji od svih murteda bijahu pripadnici plemena Benu Hanife na čelu sa Musejlemom el Kezabom Lašcem. Sakupio je Musejlema što od svojih saplemenika, a što od njihovih saveznika, 40.000 najsposobnijih ratnika. Većina ovih su Musejlemu slijedili iz plemenskih i rodbinskih razloga, a nešto su mu vjerovali ili iz nekog ubjeđenja, tako da bi pojedinci govorili Vjerujem da je lema lažac, a da Muhammed govori istinu, ali lažac iz našeg plemena draži nam je od iskrenog iz nekog drugog plemena, misleći na Muhammeda. من نهوى كنا مشتاق ريح الصبا هيا من طيب من نهوى فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق تهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر يا معاشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن يا معشر الشباب Prvu muslimansku vojsku pod vođstvom Ikrime ibn Ebi Džehla Muselema glatko porazi, vrati ih odakle su i došli. Halifa Es Sidik posla drugu vojsku pod komandom Halida ibn Velida. Tu su bili okupljeni najugledniji ashabi od Ensarija i od Muhađira, a među njima i Berra ibn Malik, kao i skupina najpoznatijih muslimanskih boraca. Dvije vojske se sukobiše na jemami u području Neđda i ne prođe mnogo vremena, a kolo sreće poče da se okreće u korist Musa i Leme i njegovih pristalica. Zemlja je podrhtavala pod nogama muslimanskih boraca, ali su oni malo pomalo morali se povlačiti sa svojih položaja. Muselemine pristalice, stigoše čak do šatora Halid ibn Velida i upadoše među žene i zamalo ubiše ženu Halidovu da je ne sačuva jedan od muslimanskih boraca. Tada muslimani osjetiše strahovitu opasnost i shvatiše da, ako sada uzmaknu pred lemom Islam više nikada neće stati na svoje noge i Allah, koji nema sudruga, neće biti obožavan na Arabijskom poluostrvu. Halid ibn Velid pristupi ponovnom prestrojavanju vojske, te razdvoji muhađive od ensarija, Abeduine, sinove pustinje i od jednih i od drugih. ما حقد اليوم pripadnike svakog plemena stavi pod zastavu jednog od njih, da se vidi koliki je čiji udio u borbi i da se tačno zna s koje strane uzmiču muslimani. Među protivničkim stranama ponovno otpoče žestoka borba, kakvu dotada muslimani ne zapamtiše u svim ranijim ratovima. Sljedbenici leme čvrsto poput brda izdržaše napade muslimana, ne osvršujući se na velike gubitke – muslimani pokazaše takva junaštva da bi to bio jedan od najdivnijih junačkih epova kad bi se sve to napisalo i spojilo u jednu zbirku. Eto, spomenimo Sabit Ibnu Kajsa, ensarijskog bajraktara, koji se namirisao čistim platnima poput kefina ogrnuo, a onda u zemlji rupu do koljena iskopao, u koju je čvrsto stao, nikud ni pedlja ne uzmaknuši, držeći bajrak svog plemena, sve dok se nije, kao šehid, mrtav srušio. Ili Zeid ibnul Hataba, brat ibnul Hataba, neka je Allah zadovoljan njime, koji povika među muslimanima. O ljudi, čvrsto se držite i ne uzmičite, udrite neprijatelja i navalite na njega, o ljudi, tako mi Allaha, nakon ovih riječi više nikad ništa neću progovoriti, sve dok mu se Lema ne bude poražen ili dok ja ne stignem pred Allaha. Zatim Zeid navali na neprijatelja i neprestano se borio sve dok sam ne bi ubijen. Spomenimo i Salima Mevla Ebi Huzeife koji je nosio bajrak muhađira. Za njega se neki uplašiše da ne posusta u borbi, pa mu rekoše. Bojimo se da nas neprijatelj baš s tvoje strane ne uzdrma. On im odgovori. Kakav bih ja to nosilac Kur'ana bio kada bih sa moje strane bili potučeni. Onda udari na neprijatelja svom žestinom sve dok ne pade kao šehid. Ali sva ova herojstva zajedno blijede pred herojstvom Berra ibn Malika, neka je Allah zadovoljan s njim i sa svima njima. Halid vidio da se žar borbe tek razbuktava, okrenu se Berau Ibnu Maliku govoreći Navali mladiću od Ensarija. Vera povika svom narodu. O skupino Ensarija, neka nijedan od vas ne razmišlja o povratku u Medinu, jer poslije ovog današnjeg dana nema vam više Medine. Preostaje vam samo Allah, a zatim džennet. Onda navali na mušrike, a sa njim navališe i ostale ensarije. Probijao se kroz neprijateljske redove, udarajući sabljom po vratovima Allahovih neprijatelja. Redovi Muselemine vojske se uskomešaše i potražiše spas u velikoj zaklonjenoj bašti, koja tada u historiji posta poznata kao bašta smrti zbog ogromnih žrtava koje su pale toga dana. Ta bašta smrti bijaše veoma prostrana i ograđena visokim zidinama, tako, tako da mu se i lema i hiljade njegovih pristalica za sobom zatvoriše kapije od tog utvrđenja. Onda se rasporediše po visokim zidovima, pa otuda doslovno poput kiše zasuše muslimane strijelama i kopljima. Tada na scenu stupi neustrašivi junak Berra ibn Malik pa reče O ljudi, stavite me na jedan štit, pa štit podignite na koplja, a onda me bacite preko zida u unutrašnjost bašte negdje blizu kapije. A kada upadnem unutra, ili ću poginuti kao šehid, ili ću vam otvoriti kapiju. I u trenoka oka sjede na štit, a već smo spomenuli da je bio mršav i sitan, pa ga onda desetine kopalja podigoše u vis i odbatiše unutrašnjost bašte među hiljade museleminih ratnika. Vera upade među njih poput groma iz vedra neba, udarao je na sve strane, probijajući se do obližnje kapije. Na kraju, ubivši najmanje desetoricu mušrika, uspije da otvori kapiju, zradijuši pritom više od osamdeset rana, što od strijela, a što od udaraca sablji. Muslimani tada svom žestinom navališe na utvrđenu baštu smrti i na zidove i na kapiju. Kosili su pred sobom otpadnike koji su pokušavali da se zaklone iza zidina, ubivši pritom blizu hiljada museleminih pristalica, dok nestigoše te ubiše i njega lično. Berra ibn Malik bi prenešen u šator da mu se pruži pomoć. فمتى ينفذ الشاشي متى ذهبا يصبغ وجه الشفق وطبيب عادني في علتي ومضى يكتب لي بعض الدواء ظن في صادري يداء هدني وارتضى الراحة لي بعد العناء كيف يا جراح أرضى راحة أنا جندي على خط الفداء وجراح الصدر لا تؤلمني إنما يسحقني جرح الإباء إنما يسحقني جرح الإباء خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي متى لهبا يصبغ وجه الشفق سألتني في حمانا ظبية أتحب الشوق في عيني صبية قلت لا أعشاق حسنا ظاهرا أو أرى الحب عيونا نرجسية إنما أعشاق صدرا عامرا يحمل الموتى ويزهو بالمنية أدركت سري وقالت ظبيتي أنت لا تعشاق غير البندقية أنت لا تعشاق غير البندقية خندقي قبري وقبري خندقي وزلالي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاشي متى ذهبا يصبغ وجهي صاحب الهم إن الهم منفرج إن الهم Tu Halid ibn Velid provede mjesec dana liječeći ga od zadobijenih rana, sve dok Allah ne dade da ozdravi. Tako Allah muslimanskoj vojsci propisa pobjedu uz zasluge Berra ibn Malika. Berra ibn Malik je kasnije stalno priželjkivao šehadet, što ga je mimoišlo na dan bitke u bašti smrti. I dalje je učestvovao u bitkama jednom za drugom, žudeći da mu se ispuni najveća želja i čeznući za ponovnim susretom sa časnim vjerovjesnikom. Tako je bilo sve do osvajanja Tustera, jednog od brojnih utvrđenja u Persiji. Persijanci su se utvrdili u jednu visoku kulu, a muslimani su ih uporno opsjedali poput kliješta. A kada se obruč još više stegnuo i Persijanci se našli u bezizlaznoj situaciji, počeše sa visoke kule bacati železne lance za koje su bile pričvršćene čelične kuke užarene na vatri. Tim lancima su gađali muslimanske borce, a kada bi ih pogodili, onda bi ih hvatali usijanim i vrelim kukama, da bi ih onda vukli na zidine, gdje su dolazili ili mrtvi, ili na samrti od nesnošljivih bolova. Jedan od tih lanaca pogodi Enesa ibn Malika, brata Beraovog, i vrele kuke ga čvrsto uhvatiše. U tom trenutku Berra ibn Malik to primijeti i odmah skoči na zidine tvrđave i dohvati lanac koji je već počeo da podiže njegovog brata Enesa. Svim silama savladavajući užasan bol, Berra poče golim rukama razvlačiti užarene čelične kuke kako bi oslobodio brata, dok su mu se ruke prosto pržile i dimile od vrelog gvožđa. On ne ispusti vrelog gvožđe iz ruku sve dok ne oslobodi brata, a onda pade sa njim na zemlju. Njegove šake su bile samo gole kosti na kojima nije bilo nimalo mesa. I u ovoj bici Berra Ibn Malik zaiska od uzvišenog Allaha da ga počasti šehadetom, što mu Allah Đalešanuhu i udovolji, tako da kao šehid ostana po poprištu bitke, žudeći za susretom sa Allahom. إنه حي سعيد مات الشهيد مات الشهيد مات الشهيد لا تقل لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود ودعت الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب يذود وادعى الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب يذود Neka Allah Đalešanuhu lice Berra ibn Malika osvijetli svojim nurom u džennetu i neka ga obraduje društvom vjerovjesnikovim na onom svijetu i neka je s njim vječno zadovoljan. الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب